بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Bugünkü محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ki باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه bu bobda aytiladiki halqa kiyishlik yoki ip boylashlik va shunga o'xshagan narsalar shirkdan ekanligi to'g'risidagi bob bu halqani kiyishligi yoki bir iplarni boylab olishlik li raf'il balai aw daf'ihi tushgan baloni ko'tarishlik ketkizishlik yoki kelik deb turgan baloni e, bir yomonlikni qaytarishlik uchun ishlaniladi bu narsalar bobda mina shirki dedilar ya'ni shirkni xillaridan va illo shirkka olib boradigan yoki shirk bo'lgan masalalar amallar juda ko'p lekin bu mina shirk ya'ni ba'zi bir xillari va misollari unga bu halqalarni kiyishlik ya'ni tumorlarni osishlik yoki iplarni boylashlik bu shirkdan degan o'rinda katta shirk bo'lishligi ham mumkin kichik shirk bo'lishligi ham mumkin katta shirk bo'lishligi ham mumkin kichik shirk bo'lishi ham mumkin agar u mana shu halqa yoki ip yoki mana shu tumorlar o'zidan o'zi o'zi sabablik ya'ni o'zi yaxshilik keltiradi yoki yomonlikni qaytaradi deb e'tiqod qiladigan bo'lsa bu katta shirk bo'ladi ammo mana shu narsalar mana shu tumorlar yoki halqalar yomonlikni ketishligi yoki qaytarishlikka sabab bo'ladi deb e'tiqod qiladigan bo'lsa bu katta shirkka olib boruvchi kichik shirk bo'lib hisoblanadi katta shirkka olib boruvchi kichik shirk bo'lib hisoblanadi bu darhaqiqat demak bu e, masala ham e, bir vaqtni o'zida ikkita holatga bo'linishligi mumkin yo kichik shirk bo'lib yoki katta shirk bo'lib bo'linishligi mumkin وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره alloh taolo aytadiki ollohdan boshqasiga duo qilib so'rab turganinglar yoki ibodat qilib turganinglar to'g'risida xabar beringlarchi menga in aradani allohu bidurrin alloh subhanahu va taolo manga qanday bir ziyon bermoqchi bo'ladigan bo'lsa hal hunna kashifatu durri Alloh subhanahu va taolo beradigan ziyonni mana shu sizlar aytayotgan butiklar ana shu ziyonni Allohdan boshqa o'zi qaytara oladimi? Mana shu oyati tafsirida Muqatil rahimahulloh aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam mushriklardan mana shu oyat bilan so'radilar shunda ular javobsiz tinch qolishdi sababi ular bilishadiki yaxshilikni keltiradigan va yomonlikni qaytarishga qodir yolg'iz Allohligini bilishardi Alloh aytadiki ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha va ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi Alloh subhanahu va taolo odamlarga qanday bir rahmatini ochadigan bo'lsa, ana shu rahmatini ushlab to'xtatib qoladigan hech kim yo'q. Va shuningdek, birorta rahmatni Alloh subhanahu va taolo ushlab jo'natmay qola bermay qo'yadigan bo'lsa, uni ushlab qoluvchi yo'q deydi. Bu dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taoloning yolg'iz o'zigina yaxshilikni keltiradi va yomonlikni qaytaradi va kimda kim yomonlikni yoki yaxshilik egasi Allohdan boshqa bo'ladigan deb o'ylasa yoki shu narsalar sabab bo'ladi deydigan bo'lsa yoki katta shirkka yoki kichik shirkka yo'liqadi وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به imron ibn husayn roziyallohu anhu aytadilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kishini ko'rdilar deydilar qo'lida shunaqa halaqa bor odamni ko'rdilar deydilar bu <coughs> rivoyatda bir kishini deyaptilar va illo asl boshqa bir rivoyatda bu kishini e, o'zlari e, ekanligi bayon qilingan nabiy sollallohu alayhi vasallamga yo'liqqan odam o'zlari aytadilarki e, imomul hokim mustadrokda rivoyat qilgan hadislarida nabiy sallallohu alayhi va sallamni oldilariga kirdim deydilar mani qo'limda shu halqa bor edi shunda nabiy sallallohu alayhi va sallam ma hadihi bu nima deb so'radilar shunda imron ibn husayn radhiyallohu anhu min al-wahina ya'ni qo'lda yelkada e, bo'ladigan bir og'riqdan boylab oldim dedilar faqala inzaha inzaha dedilar buni yechib tashagin dedilar fa innaha la taziduka illa wahna bu halqa bu ip faqatgina sani undan ham yomonroq bir zaiflikka va kuchsizlikka sabab bo'ladi va shu bilan birga fa innaka law mutta mana shu amalda o'ladigan bo'lsang ma aflahta abada mana shu holatda o'ladigan bo'lsang hech bir faloh ya'ni najot topmasding zafarga erishmagan bo'larding dunyo oxiratni baxtsizligiga yo'l yo'liqqan bo'larding dedilar bu hadisda bir necha foydalar bor shularning biri munkarni inkor qilishlikdan oldin ana shu munkarni asl sababini so'rab bilishlik bu amal nimaligi shirkmi yoki bid'atmi u ma'siyatmi agar bid'at bo'ladigan bo'lsa u asli bid'atlardanmi yoki izofiy bid'atlardanmi shuni keyin qiluvchi o'sha amalni qiluvchining maqsadi nimaligini so'rab bilishlik bu munkarni inkor qilishlikdan oldingi qadam bo'ladi bu shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam ma hadihi dedilar bu nima bu keyin uni yomonligini aniq bilgandan keyin inkor qilinadi sababi so'ralgandan keyin javob orqalik asl holatni mazmuni tushuniladi sabab ba'zilar ba'zi bir amallarni shirk deb o'ylashadi lekin u bid'at bo'lishligi mumkin ba'zi narsalarni bid'at deb o'ylashi mumkin ular oddiy ma'siyatlardan biri ya'ni oddiy ma'siyat deyishimdan maqsad ma'siyatni o'zi oddiy yo'q hammasi ma'siyat Men aytmoqchi bo'lganim shuki ya'ni bid'at darajasidagi yoki shirk darajasidagi amal emas balkim boshqa ma'siyatlar kabi bir ma'siyat gunoh shularni hammasini farqiga borib ularni farqini bilishlik undan keyin munkarni inkor qilishlik undan keyin boshlanadi yana foydalardan biri shuki munkarni inkor qilishlik shart nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek sizlarni sizlardan biringiz agar munkar ko'radigan bo'lsa qo'lim bilan o'zgartirsin bo'lmasa tilim bilan bo'lmasa qalbim bilan yomon ko'rishlik bilan bo'ladi sabab nabiy sallallohu alayhi vasallam inzaha yechib tashlagin dedilar yana hozirgi kunimizda mana shu ahvollardan bir foyda keltiradigan narsalardan biri ba'zi bir odamlar ba'zi bir iplani tibbiyot tahqiq qilib natijaga yetmagan ba'zi bir narsalarni reumatizm uchun oyoq oyoqlariga boylab olishadi bu ham mumkin emas illo agar tibbiyot ishonchli tabiblar o'zlarini gaplarida yoki dirosalarida tahqiq qilib chiqishsaki o'sha haqiqatda foydali deyshadigan bo'lsa unda gap boshqa va shunga o'xshagan mana shu harom qilingan amallarni biri shuki er va ayol nikoh holatda nikoh bo'lib turgan vaqtida bir birlariga e, bu uzuklarni taqishlik nikoh uzugi deb nomlab qo'yishadi buni bu nikoh uzugini maqsad nima u taqishdan maqsad ana shu er va ayolni o'rtasidagi munosabat buzilmasligi va nikohdan keyin ajralmasliklari uchun bir sababdek nikoh uzugi deb nomlab qo'yishadi buni Bu harom bu. Bu halqani kiyishlik, Alloh sabab qilmagan narsani sabab qilishlik bu kichik shirk. Alloh sabab qilmagan narsani sabab qilishlik bu kichik shirk. Bu birinchidan bu ma'siyat. Ikkinchidan bu uzuk taqishlikda mushrik va kofir va nasoralarga o'xshashlik bor, tashabbuh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, "Man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum." kimda kim qaysi bir qavmga o'xshaydi o'xshatsa o'zini u shulardan bo'ladi bu ikkinchi balosi bu uchinchisi o'sha uzukni taqqan odam ikkinchi jihat u nima erkak kishi bo'ladigan bo'lsa erkak kishiga tilla uzuk taqishlik harom nabiy sollallohu alayhi vasallam oltin bilan ipak e, nima ipakni olib qo'llariga olib aytadilarki mana shu ikkita narsa mani ummatimni erkaklariga harom qilindi deydilar demak mana shu narsalar shariatda mumkin emas va mana shu hadisda ba'zi bir sahobalar aytgan narsaga bir dalil borki sahobalar ba'zilar aytishadiki kichik shirk katta gunohlardan kattaroq deydilar ya'ni kichik shirk o'g'irlik katta gunoh zino qilishlik katta gunoh mana shu katta gunohlardan ham katta turadi tepadagi darsada aytib o'tdikki katta shirk va kichik shirk deb bo'lgan vaqtimizda olimlar bo'lishgan vaqtda taqsim qilishgan vaqtda kichik shirk degan ism uni kichikligi odamni aldab qo'yishlik emas kerak emas balkim u kattasidan kichikroq bo'lganligi uchun bo'lingan va illo bu kichik shirk katta gunohlardan baland turadi وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له uqbat ibn amr roziyallohu anhu nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilarki kimda kim tumor taqadigan bo'lsa Alloh uni ishini to'liqlatmasin va kimda kim ko'zdan saqlashlik uchun ko'zmunchoq taqadigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo o'sha umidiga yetkazmasin unga yaxshilikni keltirmasin degan ma'noda bu o'rinda tumor taqishlik haromligi va hozirgi kunda yoki burundan bor narsa bu nima Э, yosh bolalarga taqiladigan ko'zmunchoqlar yosh bolalarni beshiklariga ilib qo'yiladigan beshiklar e, tumorlar beshiklarni tagiga yastig'ini tagiga qo'yiladigan tarog'u oyna ertaklar bularni hammasi qariyalar kelib e, ba'zi bir onaxonlarimiz ayaxonlarimiz kelib nevaralarini belik beshikka bela berishadi islom dini oti bilan shariat oti bilan bismillah deb nomlab Allohning oti bilan boshlab o'sha shirk bo'lgan amallarni bir kichik kichik bir e, go'dayni hayotini shirk bilan boshlashadi nasallallohu alayhi o'sha oynayu taroq pichoq boygi tumorlar va ko'zmunchoqlar bularni hammasi Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishlikka katta shirkka sabab bo'ladigan kichik shirkdir ammo boyiga aytgandek ana shu oyna taroqlar saqlaydi o'zi o'sha tumorlar o'zi saqlaydi deydigan e'tiqodda bo'ladigan bo'lsa u katta shirk bo'ladi u shuning uchun bu alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalardir وفي رواية من تعلق تميمة فقد ashrak kimda kim tumor taqab o'shanga E, o'shanga boylanadigan bo'lsa Allohga shirk keltiribdi. Man ta'allaqa tamimatan faqat ashrak degan hadis rivoyatida aslida Uqbat ibn Amr radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabi sallallohu alayhi va sallamni oldilariga bir qavm kelishdi. Ular 9 kishi edi. U kishi ular 10 kishi edi. Nabi sallallohu alayhi va sallam 9 tasi bilan bay'at qildilar, bittasini tashab qo'ydilar. shunda sahoba boyagi sahobalar so'rashdi ya rasululloh to'qqiztamiz bilan bay'at qildingiz bittamizni tashab qo'ydingiz-ku" deganlarida nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki uning bo'ynida tumor bor edi deydilar shunda tumor tumorni qo'llari bilan uzib da, shunda aytdilarki man taallaqa tamimatan faqad ashrak kimda kim tumor ilib oladigan bo'lsa va o'sha tumorga boylanadigan bo'lsa Allohga shirk keltiribdi bu e, musnad ahmadda bu haqiqiy hadisi isnodini yaxshi e'tibor deydilar ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Huzayfa radhiyallohu anhu bir kishining qo'lida o'sha issiq chiqib kasal bo'lganidan qo'liga bir boylab olgan ipni ko'rdilar. shunda boyagi ipni uzib tashlab aytdilarki ular Allohga iymon keltirishadi-yu, lekin o'sha iymonlarida Allohga mushrik ham bo'lishadi. Allohga shirk keltirishadi. Mana shu oyat o'zi mushriklar to'g'risida tushgan tepadagi bobdagi birinchi oyat ham afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin bu oyat ham katta shirk mushriklar to'g'risida aytilgan oyat bu oyatlarni sahobalar nimada ishlatishyapti bular e, katta shirkda tushirgan tushgan narsalarni kichik shirkka istidlol qilib aytishyapti bu dalolat qiladiki katta shirk to'g'risida tushirilgan oyatlar sahobalar shuni kichik shirkka ham ishlatishgan huzayfa roziyallohu dan shu keladi ibn abbos roziyallohu anhudan shu keladi bu dalolat qiladiki bu oyatlar bir biriga ishlatilib ma'nolari qo'llanuvriladi. demak bu bobdan xulosa shuki kimda kim alloh subhanahu va taolo shariatida sabab qilmagan narsalarni sabab qilishligi bu shirk bo'ladi va o'sha shirk kichik shirk, kichik shirk bo'lib turib katta shirk darajasiga yetishi mumkin tepadagi etilgan e, ma'lumotga qaraganda shu e, ma'siyatlar gunohlarni boshida turgan narsa shirk shunday bir yengillik bilan odam shu ma'siyat shu shirkka kirib ketishligi mumkin odam bilmasdan balki o'sha odamlar ko'rib yurgandan keyin bir oddiy narsaga ham o'xshab qoladi odamlarda ya'ni bolangizda ham shuni ko'rasiz uyingizda ham shuni ko'rasiz uyga kirib tursangiz kirib ketyapsiz, isirg'i ilib qo'yishadi yoki otni e, nimasini taqasini ilib qo'yishadi kirsangiz uyda o'n tarafda mana bunaqa chap tarafda bunaqa subhanalloh odam ko'ravergandan oddiy narsa bo'lib qoladi o'shani inkor qilmaslik bu sahobalarning manhajidan